tajden manisi nema. Dil tajden nema mani fi ditëk? Tasdik wal ikrar. Dil tajden mani fi şu ikrar da aliyam şunun. Bu ne selefler irtikadında bizim düşünürşümüzdür. Emma murciyeler, beyleki bidgatçı mezhepler dine şunu kavul aydiyem. Şunun bunu alanakları yok. Bize entek nema batıl ters mezhepler nema düşünürşü gerek. Bize nema doğru düşünürşü gerek. Dil tajden nema katışına yanakken tahfik wal ikrar. Tasdik demek näme? Tasdiklemek. Birden doğurduğuna inanmak. İkrarın näme? Şu anadan zadın sen birden etmekle iteryen olsa, şu amelini etmek. Sen tasdiklan zadın näme? Hükmani durakta birden iteriye ya da gaytariye. Şunun mu? Ana şu tasdiklanlar sen şu iteriyen adını etcek demek. Etme, gaytaranın gaytmanın bunu ikrar diye. Buna da amal. Şimdi din taylan manisine girmedimizden ön ne için ulamalar dinle ağzadan söyledi, düşündürenlerini ilmiden ve iktirattan düşündürüyorlar. Ne sebep var düşündürüyor. Çünkü namazı düşündürecek olsalar, dil taydan namaz şeyle, din taydan mani düşüyor. Doğru değil mi? Zekat, din taydan mani düşüyor, din taydan mani düşüyor. Düşündün mü? E ne için sebebini bilmiyor. Şu sebebini bilsene bizim kendi akla neme Allah Teala kellem kaçıyor. Şu dinin sözleri, din sözü bulmadığından ön, neme sözü değil. Dinle gelen sözler iman. Yani din sözleri, din sözü bol modundan öm, neymen sözü di? Arap dilinin sözü di. Doğru değil mi? Es-salat diyez. Es-salat sözü, din sözü bol modundan öm, neymen sözü di? Bar milletin sözü di, Arap dilinin sözü di. Son dinem gep maniye de ne nemet ye? Yara, şu dil tayden beriyen maniyesinden hemen Bırdan koş ya. Şunu mu? Yara bir mani koş ya, da ne? Deltaydan veriyen manifinin bir böyle cümleli. Şunun mu? Şuan şu bir hükman deltaydan neyme veriyor, din taydan neyme veriyor. Sebep diysen, şu ikisinin neyme katnaşını bilmese köp adam din taydan tercümeden atlanayım, iman Arapça neyme manifini dil taydan alyadanim şoňunu açyklayýar. Ýok, biz näme etmeli? Ýok, ilki dil taydan manysyn bilmeli. Son şeriat. şu dillere geçiriptir mi? Dil tayda näme berýär bolsa, şo manyzyn kabul edipdir mi ýa-da bolat goşupdyrmy, aýyrypdyr, bilmedi bilmeli bolýar. Emme iman şeriat taýda diňe şümy ýa-da goşulypdyr Üstüne şuna ýene bolatlar. Goşulypdyr, eger näme din taýdan berýär manyzyn, näme dil taýdan berýär manyzyn içine alypdyr, o ýene käwir manyzlar goşupdyr, şunmy? Aka garatda näme? Goşanokdanym dil taýdan şunun şuna çenli manyzy berýär bolsa, bir böle jurnal Hı. Misal için Şu näme? El, doğru değil mi? Dil taydan ellik näme diýilýär? Şu barmağın başından şuňa çenli elliýär, doğru değil mi? Hmm. Şundan maslap şuňa çenli elliýär. Enne şeriatda bir ogry ele ogrylyk etse näme etmeli? Elini kesmeli. Din taydan kesilmeli elliyle de niran gözüň tutýar. Şu böyle jurnal ýa-ni. Şunuň mu? şu geçeni gözden tutýan. Yani bunun anarsy oğurluk edinle yer kesen adamın eline giren. Dil çaýan elli ýa men şu anary gam dilen. Dil ýa şoň bir nama ilki bilen dilin berýän manisin bilmeli son Şeriat Dinga şu manysyny almak bilen mi? Ya dany şunu içine alıp yere manyla boşup durmy? Ya dany bu böyle jurnatdy. Şunu mu? Inne imanın din taydan manysyny olar ýa iman näme dil taydan Man itiname tasdik ve ikrar olsa din taydaname şunun içine alya ve yeni vaatlar koşuptu. Indi şeriatta imanname üç vaattan var. Bamzıtname i'tikad. İ'tikadun بالقلب يرق دعنا النقطة دور دامي بكنزلات نامة قول باللسان دل ديمة بشنجة نامة عمل بالجوارح بيدنا على من عمل اتمك دور دامي إني شو اغتقاد نامة بعد شنو عليها شو اغتقاد نامة Yani şularda al ya. Şuna göre itikatta şu geçiktir. Şunun mu? İtikat diye mesela neyse var için almalı, tasvir için almalı ve nemen almalı? Tasvir için almalı, sonra nemen almalı? İkrar için almalı, doğru değil mi? Şu tasvir diye mesela neyse var için almalı? Üç tane için almalı. İkrar, üç tane için almalı. Adam iman edenle yüreğiyle nemen tasdiklamalı. Allah'ın tasdiklamalı. Sonra hemen tasdiklamalı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tasdiklamalı. Sonra hemen tasdiklamalı. El İslam. İslam dinini tasdiklamalı. Allah'ın tasdiklamalı emeldir. Allah da şu sana tartışmalı. Şunun mu? Peygamber iktidar için hani. İslam iktidar için hani. Allah'ın tasdik ve mallemden üç taraf için alayanlardan ama barınca değil. Rubu diye Allah Teala'nın hakiki Rabb'tığını tasdik kılmalı. Dine Allah Teala itikad etmeli, tasdik ikrar etmeliğini, dine Allah bağlı yetene, Allah Teala iman edenden sonra şom hakiki Rabb'tığını tasdik kılmalı. İkincisi Allah Teala näme? Atlar, hubatları. Üçüncüsü näme? El-uluhiyye. peygamber tasdiklanmalıdır ne etmedi. Biz peygambere tasdiklanmalıdır. Dine peygambere anlamalı mı? Ya önkü Peygamber'e de. Önkü. İki daha ya. Neyme? Rasul am. Umumi oradanın peygamberler tasdiklamalı ve Rasul khas. Bir de oradanın peygamber kim? Öz Peygamber'e. Şulam ikidatla tasdiklanmalı. Olam näme? İtikad etmel şu peygamber näme? Rasullik we abdlik, gullik. Şununmu? Emma peygambere peygamber de yani aslı gullar, aslı nur diýen bolanlar. Son, İslamda näçe tasdiklamaly? İki da. İslam amma İslam khas var. İslam am dip näme diýjek bolýar? Bizim peýgamberimizden öňkü peýgamberler hemmesine berilen İslam ana dip peýgamber diýilen näme diýdi? Bizim peýgamberimizden öňkü peýgamberler hemmesine berilen diýilen näme diýdi? İslam diýildi. İslam dininden başga din ýok. Roş bir ýetgäde etme umumy İslam ýa-ni Adam aleyhisselamdan başga peýgamberimizden çenle berilen peýgamberler bar dinine İslam diýildi. Ve şodan İslam khas diýip gaýtyp ýetgäde etmeli bizim peygamberimiz Muhammed Resulullah'ın ama getiren İslam'ı. Tayyip ikrar diyemeden ama ikrar etmeli. İkrardan hemen ikrar etmeli. Tasdik edip yürek bilen doğru değil mi? Şu Allah Teala buyuruyan gaytaryan atlar var mı? Sen yüreğin bilen amal etme. Şu Allah Teala var, yürekte edilmeli amal var. Oğlum tasdiklandan sonra yüreğin ile takzimle konuş Allah Teala. Yani şu kırar. Söymeli, tevekkül etmeli. Şunun mu? Ve yüreğin Allah'dan başka hemme zatlardan arasalanmalı. Allah'dan başka senin yüreğinde ıtkal edilen zat olmalı. Tabi peygamberimiz var da yürekte nam olmalı. Yine amal olmalı. Ne ile amal? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem takdimlemalı. Allah'dan aşağıda söygül peygamber olmalı. Peygamberden yukarıda var Allah söylemeli. Ve ıtikad etmeli şu bulli. Ha? Ve şunna peygamberlikten näme başga pay yok diýip, hudaýlykdan, Allahdan pay yok diýip. Gaý İslam, İslamam näme sen ýüregimde näme etmeli, amal etmeli. Näle amal bolmaly sen ýüregim İslam awatyna? Iqrar yeketek hak İslam men duýan dinim diýip iqtiqat bolmaly kalbymda. Bu İslamdan başga bar dinler näme batyl diýmeli. Inne delilerle näme bolan usulýa? Delilerle näme? كلمة يشاهد هذا قد ما تطلع شنو هو كلمة شهادة كلمة شهادة أنا نعم، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله دعور دائما دلهم ولا أنا خالد شو ضاعت الوطن والنظام دلله شو نقول للمريم شو كلمة شهادة ده شو تعرف ضاعت إيش نالي هذا هاي تلا رب ما الله شنو هو ومحمد نعم Rasul. Üçüncü ne hemen. Din. İslam. Amalın ne hemen içine alıyor? Bulun. Üç tane amel alıyor. Allah Teala'nın buyuruyan atlar var doğru değil mi? Amel etmek şama. Peygamber'in buyuruyan atlar var mı? Var. Amel etmek. İslam dini buyuruyan atlar var mı? Var amel etmeli. Üçüsünü mən buyuryanlardır, qaytarayanlardır var akın doğrudan. Allah'ın peygamberinin namı İslam dininin. Üçüsünü mən buyuryanlarını amel etmeli ve qaytarayanlarını qaytmalı. Düşündün mü? Enne şu üç amalın üç dereceli. Şu Allah Teala'nın buyuran qaytarayan amallarım üç dereceli, peygamberlerin buyuran qaytarayan amallarım üç dereceli, İslam dininin buyuran qaytarayan amalları üç dereceli. Şu birinci dereceli ameli neme değil yani? Şertu sıhha değil yani. İkinci dereceli neme değil yani? Kemal vacib. Üçüncü dereceli neme değil yani? Kemal mustahap değil yani. Şertu sıhha değil yani. hukumani suratda sen islamin dursu walmakluğu chi, nama, gerek amalla. Misal chi, namaz, yena, misal chi, tawheed, allahini wa'alat tabar limak, misal chi, Sen musulman, musulman mı olacak oz? Hükmani surette. İslam'ın dürüst shu mekluşu şu amal seninle hükman tapalmalı. Şu selef sağ, amal etmedik İslam'dan neyli yere? Musulman neyli amal etmedik. Şu üç var düşünün, hayfını koydan mı tutuyalar? Şu barıncıyı koydan mı tutuyalar? Şu barıncı tapılman, ikinci, üçüncü tapıldı mı? Sen musulman bulun ol. İnni namazı Allah buyuruyor mu? Peygamber buyuruyor mu? buyuruyor. İslam buyuruyor mu? Buyuruyor. E yani şu amal üç taraftan buyuruyor. Tevhiden üçten buyuruyor, buyuruyor, buyuruyor. Hükümen üçten buyuruyor, buyuruyor, buyuruyor. Şu derecede amallar, sen Müslüman olmakluğun için gerek. Hükman. İkinci derecede amala ne amalatlar giriyor? Zekat. Hac. Hac. Rada. Şunlar näme? Wajib amallar da. Şular tapılsa, näme? Şunuňa plus goşýar. Amalyna plus goşýar. Amalyny artdyrýar. Emma şu derejelik amallar tapılmasa näme diya. Sen şunuň aýyrly, şu ýok bolýar senden. Indi şunu ýok diýýärler. Birinji barmy ýok? Birinji barmy. Şu derejeden edilmesizdigi sen iman gidilen artdyr. Ýani imanyna näme goşýar? İmanın eci Şunu, şunun eci ya yöyle gidirene. İkinci dereceli amallara ne meyli? Sünnet fatır. Namazın ömrüne ne dileyen sünnetler, sonra ne dileyen sünnetler. Tesbih ve nâme zikr şudatlar. Yine imanın din taydan düşündürülürlü yine şudatlar, din işleyin aydan da içinden. Yine kim musulman dilenine yine şudatlar yönüne cennene. Yani imanın ruknu tapıldı mı tapılmadı. İmanın neçe ruknu var efendim? İmanın neçe sütunu var? Üç sütunu var. Yani birinde şu yok. Ne mi diyesi o? Kafir diyesi. A birinde şuba. Şu yok. Ne mi diyesi? Kafir diyesi. Birinde iki semma. Şu yok. Ne mi diyesi? Ama münafık değil. En neciyiz şu. şunu mu? Hmm. Ama münafık değil. Endi bir Müslüman Müslüman musulman olacak bu. Şu bölüğü var bir yerine, pol. İkinci bölüğüm var. Yöne şu bölüğü yok. Şu bölük diyemedi dene, şunsun kodamda tutuyor. Kim şu? Hı? Musulman mı? Ha? Bir adamda şu o var. İkinci bölüğüm var. Öyle de Müslüman ya. Yani şu şübhelik yok. Amal yok. Şu Şübhelik yok diye mi dedi? Şunu gözünde tut ya. Bu da atlar var. Bu da atların var. Yani şu yok. Barıncı var mı şu yok. Kim şu? Ol Müslüman der. Namaz yok, zekat ver ya, hacet ya, rağbet ya. Ama tevhid yok, namaz yok, hüküm yok. Kim şu? Müslüman der. Hüküm değilinde ne? Allah hükmünden hükümlenmeklik. Şunun mu? Şimdi şu atlara ne değil ya? أركان الإيمان شنو هم؟ أركان الإيمان بل أعدم مسلمان olacak o da ne demek be? Şulatlar cemlemen cemlemeller. Cemlemeli. İnne şulat cemlen adama Müslüman diye bilyas mı? Deyip bilem tak. Şunu. Şulatların hemmesi cemlenen zaman Müslüman deyip bilem tak. Şulatların şunun kavul olmak ne için? Şertu. sıhhat. Şuna tapakta. Şu musulmanlığın kabul edilmekle üçünü. Şu an imanın dürüst olmakla üçün şerhtiler. Oğlum ne dedik? Kufru. Bittamut. Şu rukunlar cemlenenden sonra bile şu teyre. Şu namaz diye var. Namazın hem mezat diye var. Bunun tahara diye var. Teyret yok. Kavul mi? kavurlar. Küfür bit tağut yok. Hemen adı bağ yönü men diyecekler. Men işim yok deyip deydi Şu yok. Kim şu? Ha? Müslüman mı? Müslüman değil. Şularda cemlerinden son bu erkenleri, bu rukunu şular cemlenenden zaman şundan şularda kabul olmaklı için dürüst olmaklığına şerti gerek. Şunun, o şertten ne mi? Kufru bit tağut. Şunun mu? Hukman ödünle imanın rükunlarını cennan adam. Ne mal Kufur bit tağut bol Kufur bit tağut ne çabaklar bol mali? Bulan bir şiddatlar bol Sen kalbın doğru tağutlardan saklanmali. İkincisi ne mi? Lisan, dil bilen mal Aýdyp başlaýan bolsaň, kalbyň bilen ýigrenden ýetenek, dilin bilen hem söwmeli, ýigrenmeli, düşman etmeli, beýan etmeli, gaýtarmaly, gorkunmaly, dogrymy? Dilin bilen aýdanyň hem ýetenek. Sen amalyň hem tağutdan farklanmaly. Üstü başynda ağaça çöpüp tedek bu maqatlar bolmalylar. Amalyňda gawra oňa buňa sejde tawaf bolmalylar. Şunymy? Kufr bil tağut diýilende sen hukma kalbyňda, dilinde, amalyňda näme? tağudu qorun bolmanda. Şu haysan bolsa bir bir radan tağuddan saqlanmadı mı? Sen musulmanlar. Şu radan hemmeti cemlendi. Bu radan hemmeti cemlendi. Yöne dilinde nämetten şirki medah. Şirki öldüm. Näme bolýar? Dinle çykýar, gönü. Kufur bit tağut bollu, iman etdin, hemme adam öle son dilinde kufur öwdüm. şirke övdün. Ne yapmalı ya? Dinden çık. Yani ya da insan tavaf ettim kabrın taşından. Ne yapmalı ya? Dinden çık ya. Ya da ne yapmalı? Allah sevdi bir, Peygamber'e sevdi, dine sevdi. Ne yapmalı ya? Dinden çık Şu an için yankı şulatlarına emedin yalan. Yadırım hükman ya atlan, vacip, sizden kabardan soracaklar şu Şulatlar bilmeseniz, düşünmeseniz. Siz hiç kaçan imanı düşünmeyen, hiç kaçan musulman kim, kafir kim, tapağın bilmeyen, hiç kaçan takvalaşmayan adam, aydilyen ayetladın, hadifladın, tefirlenmeyen adam. İman, dil taylar, tasdik, ikrar. Tasdik nami? Şo, bundan yan bağdın, doğurduğun anınma. Doğurduğun anının hıngın. Şonun buyuryan, aytaryan vaatlar oldu, şon etçekliğine, gaytçekliğine, ikrar etmeli, edip, kaydır başkını. iman ዲጂታል الإيمان ናሰላተን ብተዊሉን ታቢያነ ከንሽታተን ዩሮፕላናን ሶልመሊ ሶመናን ዛልን ዲለገ ተመሊ وأننا dillediyen zalim buyuran aytalayan zatları beden avlaların amal etmeli. Yurupta iman etmeli ama da kıradar ya. Tasdik olmalı, kırar olmalı. Allah Teala sen tasdiklemeli. Peygamber tasdiklemalı, İslam dini tasdiklemalı. Ve Yurop bilen Neye melat etmekle buyuruyor olsa Allah, yüreğimle etmedi. Yürek bulan peygamber. Neye melat etmekle buyuruyor olsa onu etmedi. Yürekte İslam dili neye melat etmekle buyuruyor olsa onu etmedi. Şunun üçünden buyuruyan hatları var. Allah Teala ne de Allah Teala neyme üç tattan tasdiklanmalı. Ekâbi ne neyme dört diye. Birincisi neyme Allah Teala'nın varlığına iman etmeli. Allah iman etmek dilinde dört tane zat aliyat. Yakar ulema üç tane. Takva aliyat dört değil, üç değil. Dördüncü selamı el iman bi vücudillah. Allah'ın bağdığına iman etmek. İkinci bilen bağır Allah'ın yaradanlığına iman etmek. Son onun gödelatlarının sıfatlarının bağdığına iman etmek. Dördüncüsü yeketek o vadede hakkı ben şu deyip inanmak. Peygamber'e gelen nedenama umumi peygamberlere inanmalı. وبذا أوردنا البيغمبر أن المالي أمم البيغمبر نعم بيرنا تشتى مالا البيغمبر نعم نعم البيغمبر عادم بالله بالمد إيمان مالي ثم بذا قال البيغمبر إيمان مالي بذا قال البيغمبر هذا نعم إكشك الله إيمان مالي وأنا رسول الله تخدم مالي وأنا بلغنا وأنا نعم بلغ إتمال دالنا إسلام مش مالا أم إسلام ما خاص إسلام أم إسلام أمومي Bizlerim kudelim peygamberden hem hemmetine gelen verilen İslam değil, din İslam değil. Ve bize gelenem ayratin peygamberden hem ne ama getiren İslam'ın iman etmeli. Dilleyemede de ne ama kelime-i şehadet eyn aliyen. Şu dağıtlar için aliyen kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet de şu üç dağıtı ne ama için aliyen. Ne ama Rabbim Allah, peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinim İslam. Walama amal geliya. Amalan lama Allah'a buyuryan gady wa peygamberlere buyuryan gady, İslam dinine buyuryan gady. Umumy şu amalan lama 3 dereceli. Şu birinci dereceli amal, şu birinci dereceli amal senin musulman olmaklığını çiğler. Şu birinci dereceli amal tapılmasa ikinci, üçüncü bolu versin. Şunumy? Kavul de, şunumy? Kabul de. Amal bizim tutyan gady, inar şey. Ama kâbı öne selef deyip murci ölen düşüncesinden Ay zeka da koy et diyar adi hac et diyar adi ona amal yok diyar adi bir amal Senin imanın dürs olmaklığı için gerek amallar amallar gozunu tutuyor. Ama bu amallar bolsa o zat yok, bolmasa da sen muslim. Şu şu cemlen adama kim diýdi? ya? iman cemlen adama diýdi. ya. Şunun imanı kavul mu kavul Kavul haçanla nemen şu şertin getirdi. O şertten nemen kufru bit tağut. İman edenden son nemen dolu Allah'dan maşıka nemen evadet ediliyen datın barfına kafir olsun. Şunun mu? Ve dilibrenem aysa ve İslam başka bar dinlerim taşlasa terk etse ve peygamberimizden başka da neme vardı itaat edilip şolam halal şolam haram Ve nâme şu imanın kabul olmak bu şuna nâme şart var. Şart nâme li sihhati el-İslam. Efendimiz şu İslam'ın kabul olmaklığı için şartı nâme olan kufru bit tağut. Kufru bit tağutum yürek bilen dil bilen amel bilen. Düşünler bir kadına var mı şu meselede? Hı? birbirler havarişler arasında şu imanın hayfi böyle onunla dava böyle. Dinle şu böyle bunu. Havariç bilen sünniler arasında dava dinle üçüncü böyle bunda böyle. Ama murciyelerle dava. Bununla da varlı, bununla da varlı, bununla da varlı. Şunu Murciyelerle dava. Üçüsünle de varlı. Bir murciye dinle şu olsa var yani. Bir murciye dinle şu olsa var yani. Bir murciyeler ya Sudan yaşıdan kithem bolmol ya. Bir morciya, kithem bolmol ya. Yani da şu birinci dereceli amal yok. Düşünmedik adına var mı? Düşünen var mı Haydiňi ýatlaýan boldum, ana ýatlaýan, haydiňi ýatlaýan boldum, ýalam. Çinlik gelen sarap başlaýar. Dine şu yetene olanlar, şu bolandan mı? Şunu hem etmeli, Kıpman bol куфр kufru bit taagut bol moli. Allah tana amin ya, fe mey куфр bit taaguti? Valiyam, kim kufru bit taagutin getir? Son yu'min billah, son iman et, ana fakat istem. <laughs> Ana, ana, shol, la ilaha illallah diyen adam. Şunu ne olma? Allah tana amin ya. Kufru bit Allah'dan başka ibadet edilen zatların bazına kafir olmak. Şu zat din olsun, adam parça ne taslaman şoň hemmesinden saklanmak. Senne bir Allah ibadat edilýän, we bir İslam uýulýan, we bir peýgamber eýerilýän bolmaly. Şu peýgamberden ýokarda eýerilýän, şu İslamdan başga uýulýan, şu Allahdan başga ibadat edilýän zat senne bolmaly. Şunumy? Yani bil tağut diýdi. Allahdan başga näme ibadat edilýän zat bolsa taslamaly. Peygamberden yokordu. Neme eğerleyen zat boldu, taşlamal. İslam dininden başka. Neme uyulayan din boldu, sen taşlamal. Hükman, ana şu kufur git tağut boldu. Şeriattan da din sözünü açıklama var. Yani. Din sözünü, şu din sözünü. Din ne din? Din sözü mü? Ova ceza manifler. Maliki yevmiddin niyet elhamda. Elhamda yevmiddin ceza günü. Din sözü cedavunu var ya. O cedavunu. Elhamdaki din sözü cedavunu unvanındır ya. Cedavunu. Yani Allah Teala din bununun cedatı. Ama şeyle din İslam din. Din nimetlerime yeter uyan dinine ha? boyun olmak, buyuranlardan etmek, kaytaranlardan kaytmak. Şu dinin iman ettiyen Allah'ına ama iman etmek, iman ettiyen peygamberine iman etmek, eğermek. Buyuranlardan tutmak, kaytaranlardan kaytmak. Şu din. 이렇게 이 많은 내 매승이 지금